الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تاكلون Mwenyezi Mungu aliyekujalieni nyama hoa mifugo ili muwapande baadhi yao na muwale baadhi yao ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون na katika hao mnayo manufaa kadhaa wa kadhaa na mnapata kwao haja ziliomo vifuani mwenu na mnachukuliwa juu yao na juu ya merikebu wayurikum ayatihi fa ayya ayati llahi tunkirun naye anakuonyesheni ishara zake basi ishara gani za Mwenyezi Mungu mnazozikataa أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون kwani hawatembei katika ardhi wakaona ulikuwaje mwisho waliokuwa kabla yao wao walikuwa wengi kuliko hawa na wamewashinda kwa nguvu na athari katika nchi wala hayakuwafaa hayo waliokuwa wakiachuma فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون walipowajia mitume wao kwa dalili zilizo wazi walijitapa kwa elimu waliokuwa nayo basi yakawazunguka waliokuwa wakiyafanyia maskhara فلما راوا باسنا قالوا امنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين walipoiona adhabu yetu walisema tumemwamini Mwenyezi Mungu kuwa ni wa pekee na tunaikataa miungu tuliyokuwa tukishirikisha naye فلم يك ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا سنه الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون lakini imani yao haikuwa yenye kuwafaa kitu wakati ambao wamekwisha iona adhabu yetu huu ndiyo mwendo wa Mwenyezi Mungu uliokuwa kwa waja wake na hapo waliokufuru walihasiri الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Mwenyezi Mungu ndiye ile kudhalilishieni ngamia mpate kuwapanda wengine na wengine mwale. Na mnapata kwao manufaa mengi mbali ya kuwapanda na kuwala. Na ili mpate kufikiria haja zenu mnazishughulikia nafsi zenu kama kuburura mizigo na kuibeba na kadhalika. na juu ya ngamia ambaye ni katika nyama hoa, na juu ya merikebu mnajipakia nyinyi wenyewe na mizigo yenu. Mwenyezi Mungu anakuonyesha dalili zake, basi hebu na pia dalili gani katika hizo mnazozikataa? Na hizo dalili zenyewe ziwazi, hawezi kuzikataa yeyote mwenye akili hata kidogo. Je, kwani hao watu wamekaa tu hawazunguki ulimwenguni wakaona ulikuwaje mwisho wa wale waliokuwa kabla yao? walivyohelikishwa na wakaangamizwa. Hao walio kabla yao walikuwa wengi kwa hisabu kuliko wao, na walikuwa na nguvu na waliathiri kwa majenzi na maendeleo kushinda wao. Hapana kilichowakinga na adhabu ya Mwenyezi Mungu katika hayo walioyachuma, si mali wala nguvu wala utawala. Basi mitume wao walipowajia mataifa haya kwa sharia na miujiza iliyokuwa wazi Hayo mataifa yalifurahi na kujitapa kwa kuwa wawati wana elimu za dunia na wakafanyia masara mitume. Ikawateremkia adhabu waliohubiria mitume na hali wao wakiukejeli. Mataifa haya yalipoona adhabu imekuwa kali walisema tumemsadiki Mwenyezi Mungu pekee na tumewakataa miungu ambao kwa sababu yao tulikuwa washirikina. Imani yao haikuwafaa kitu wakati walipokushaona ukali wa adhabu yetu Mwenyezi Mungu alikwenda mwendo ule ule aliyokuwa kienda na waja wake. Nao ni kutokubali imani wakati wa kuteremka adhabu. Na makafiri ndio waliohasiri wakati wa kuteremka adhabu.